واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين muttaqin na wasomee habari za wana wawili wa Adam kwa kweli walipotoa mhanga ukakubaliwa wa mmoja wao na wa mwingine haukukubaliwa akasema nitakuwa akasema mwingine Mwenyezi Mungu huwapokelea wachamgu la in بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين Ukininyoshea mkono wako kuniua, mimi sitakunyoshea mkono wangu kukuua. Hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. إني بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين Mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako, kwani wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Na hayo ndiyo malipo ya wenye kudhulumu. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين Basi nafsi yake ikampelekea kumuua nduguye, akamua na akawa miongoni mwa wenye kuhasirika. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين Hapo Mwenyezi Mungu akamleta kunguru anayefukua katika ardhi ili amwonyeshe vipi kumsitiri nduguye. Akasema, ole wangu, nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikamsitiri ndugu yangu. Basi akawa miongoni mwa wenye kujuta. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاء جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Kwa sababu ya hayo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba aliyemuua mtu bila ye kuua au kufanya uchafuzi katika nchi basi ni kama amewaua watu wote na mwenye kumwokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote. Na hakika waliwajia mitume wetu na hoja zilizowazi Kisha wengi katika wao baada ya hayo wakawa waharibifu katika nchi. In انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Basi malipo ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakawania kufanya uchafuzi katika nchi ni kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa mabadilisho au kutolewa nchi. Hii ndiyo hizaya yao katika dunia na katika akhera watapata adhabu kubwa illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim isipokuwa wale waliotubu kabla hamjawatia nguvuni najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika kupenda kutenda uadui ni tabia ya baadhi ya watu. Basi ewe nabii, wasomee Mayahudi na wewe ni msema kweli. Habari za Habila na Khabila, wana wawili wa Adam. kila mmoja alichinja dhabihu kama ni mahanga kwa kutaka kuruba kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimkubalia mmoja kwa ajili ya usafi wa nia yake na akamkatalia wa pili kwa kuwa nia yake haikuwa safi. Basi yule aliyekataliwa akamhusudu mwenziwe na akamuahidi kuwa tamua. Yule nduguye akamrudi kwa kumbainishia kuwa Mwenyezi Mungu hapokei amali ila kwa wacha Mungu waliosafisha nia zao katika kule kutafuta kuruba. Akamwambia, shetani akikuzuga hata ukinyooshea mkono ili kuniua, mimi sitofanya kama hivyo, wala sitonyoosha mkono wangu kwa ajili ya kukua. Hakika mimi naogopa adhabu ya Mola wangu mlezi, naye ndiye Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Mimi sitakuzuia utapotaka kuniua ili upate kubeba dhambi za kuniua mimi pamoja na dhambi zako za tangu hapo za kutomsafia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe unastahiki huko akhera kuwa katika watu wa motoni. Na hayo ni malipo ya haki ya Mwenyezi Mungu kumlipa kila mwenye kudhulumu. Basi nafsi yake ilimsahilishia kukhalifiana na maumbile. Kumua nduguye, akamua. Kwa hivyo akawa kwa mujibu wa hukumu ya Mwenyezi Mungu miongoni mwa waliohasiri kwa kuwa ameipoteza imani yake na amempoteza nduguye. Baada ya kumua yakamjia majuto na kubabaika, akawa hajui afenyeje maiti. Mwenyezi Mungu akampeleka kunguru, akafukua udongo amzike kunguru mwingine aliyekufa ili amfunze muuaji vipi kumsitiri mwenzake aliyekushakufa. Alipohisi uovu wa aliyoyatenda, alijuta kwa uhalifu wake. Akasema, nimeshindwa hata kuwa kama kunguru huyu, nikamsitiri ndugu yangu. Akawa basi miongoni mwa waliojuta kwa makosa yake na kwenda kinyume na yanayotakikana na maumbile. Kwa sababu ya uasi huo na kupenda kwa baadhi ya watu kuwafanyia uadui wenginewe, ndiyo tukawajibisha kumuua muuaji. Kwani mwenye kumua mtu bila sababu zinazopasa kisasi au bila ya kufanya uharibifu katika nchi ni kama amewaua watu wote. Yeye huyo amemwaga damu za watu na amewashajiisha wengine wafanye kama hayo. Kwa hivyo kumuua mmoja ni kama kuwaua watu wote kwa kujiletea maudhiko ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake. Na mwenye kumhuisha mtu kwa kumlipa kisasi basi ni kama amewahuisha watu wote kwa kuhifadhi damu ya wanadamu isimwagwe ovyo. Huyo anastahiki thawabu nyingi kutokana na Mola wake mlezi. Sisi tumewatumia mitume wetu kutilia mkazo hukumu yetu kwa dalili na hoja. Kisha baadaye wengi miongoni mwa wana wa Israeli walipindukia mipaka katika uharibifu wao katika nchi. Maneno haya yanaonyesha kuwa kumfanyia uadui mtu mmoja ni kuwafanyia jamii ya watu na kulipa kisasi ndiyo kuhuisha jamii. Katika sharia ya Kiislamu, kisasi ni haki ya wali amri, yaani aliyemhusu maiti. Akipenda atasamehe achukue fidia. Na akipenda atataka kisasi na akitimize. Naye anaposamehe anayo haki ya kumfedhehesha mkosefu akiwa amekithiri uovu wake na uharibifu. Hakika adhabu ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuacha hukumu na sheria na wakafanya uharibifu katika nchi kwa uharamia na kunyang'anya mali ni kuuliwa pindi wakiua na kutundikwa msalabani pindi wakiua na wakapokonya mali ya watu na kukatwa mikono yao na miguu kwa mabadilisho yani mkono wa kulia na mguu wa kushoto au kinyume cha hayo pindi ikiwa watavamia watu njiani na kuwapokonya mali bila ya kuwaua. Na ikiwa watawatisha watu tu, basi adabu yao ni kuhamishwa nchi au wafungwe. Adhabu hizo ni hizaya ya hapa duniani tu, na akhera watapata adhabu kuu, nayo ni adhabu ya motoni. Ila wale waliotubu miongoni mwa hawa wanaopiga vita nidhamu na wakavamia watu majiani kabla hamjawatia mikononi mkawakamata. Basi adhabu ya Mwenyezi Mungu itaondoka. Itabaki juu yao haki za waja wa Mwenyezi Mungu wazirejeshe. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma. Katika hukumu hii inabainishwa kuwa sharia inaangalia ukhalifu unaoathiri jamii. Na kwa hivyo adhabu yake ni kali kwa kuwafikiana na kitisho chake kwa wapenda wa amani. Mazingatio hapa si kwa mujibu wa kile kitendo cha uhalifu bali kwa mujibu wa kiasi ya kitisho na fadhaa inayoletwa na hicho kitendo.